ba a shigar da mutuncin kabarinsa a waɗannan lokutan guda uku sannan sallar da ake cewa har sallar gawa ta shiga ciki sallar gawa ma ba a yi a waɗannan lokutan guda uku sai dai waɗannan lokutan guda uku ku ɗauku kalla lokuta ne wanda ba su ɗaukar lokaci mai tsawo minti biyu ko uku domin rana ta fara fitowa cikin minti biyu ko uku ta gama fitowa nan da ta fito tafiya kawai za a ga tana yi haka shigewarta cikin minti biyar in ta fara shigewa ta fara bacewa to kamun cikin minti biyar wani lokaci ma da ka juya kawai sai gaba bita so haka lokacin da ta zo tsakiyar sama nan ne ma wani lokaci ta kan ɗan daɗe amma shi kansa ba wani lokaci ne mai tsawo su waɗannan lokuta guda uku ba su da tsawo ƙwarai da gaske to amma dai an hana yin sallah a waɗannan lokuta jumhurin malamai suna ganin hanin nan na haramci ne idan mutum ya yi haramu ina yana da zunubi amma na tsakiyar lokacin da ratu tsakiyar sama shi wannan suna ganin a makaruhi ne mun gane waɗansu malamai daga cikin magabata su suna kallon cewa ya halatta a yi sallah har a waɗannan lokutan ko ma wace iri ce wannan hadisun nahi masu hatu suka ce waɗannan hadisai wanda muka karanta yanzu da makamantansu hadisai ne wanda su an soke su wabihi qala daud wa ibn hazm wa ghayrihima min az-zahiriyya daud az-zahiri da ibn hazm al-andalusi da waɗansu daga cikin malaman mazhabar zahiriya su suna da wannan fahimtar cewa waɗannan hadisan an soke su yanzu ba a aiki da su da haka a zahiriya su ba wani lokaci wanda ba a sallah mun gane waɗansu malamai kuma su kuma sai suka tafi akan cewa an hana yin sallah mutlaqan fi jami'in salawat suka ce kowace irin sallah ce an hana ta a wannan lokacin, ko da sallar farilla ce ba za ka yi ta a wannan lokacin ba to balle eh, sallai nafila mun fahimta akwai a ah, wannan ka'ab ibn ujra shi ya tafi akan wannan cewa duk lokuta ne wanda ba a yi kowace irin sallah ba a yi imamun shafi'i imamun shafi'i shi yana cewa sallar farilla ta halatta a waɗannan lokuta da kuma sallar nafila wadda take da sababi sallar nafila wadda take da sababi Yawwa, kamar kamar kamar kamar sallar dawafi mutum ya yi dawafi ya gama dawafi yana yin sallar nafila raka'a biyu shi yana ganin ko a irin wannan lokacin ne ana yin su ko mutum ya shigo masallaci daidai irin wannan lokacin lokacin da rana take fitowa ko take shigewa shi yana ganin duk in dai nafila ce mai sababi ana iya yi mun fahimta kaga kenan bambancin sa da fatawar Imam Malik shi Imam Malik yana ganin ba'in nafila kowace iri a wannan lokacin amma ana iya farilla shi kuma Imam Shafi ya ce a nafila ɗin ana iya mai sababi abu hanifa shi kuma ya ce duk wata sallah ba za a yi ta a wannan lokacin ba siwa asiri yau mishi sai sallar la'asar ta wannan ranar idan mutum bai samu la'asar ba har daidai lokacin da rana take shigewa to ya ce ita yana iya ta a wannan lokacin mun gane wa ƙala maliku wa ahmad ya harumun nawafil dunal fara'id imam ahmad ibn hanbal da imam malik suka ce nafila aka hana amma ban da farilla mun gane so a mazhaban malikiya waɗannan lokutan ba a san ba. ta nafila amma ko da ne sababi ce shi imam malik yana ganin ko sallah mai sababi ce ba a yi sai ta farilla kawai Imam ahmad ma wannan ne sa shi imam shafi shi ne ce ana iya nafila mai sababi mun gane to kun ga ya wuto maganar sallah can baya har ma an zo an yi maganar zikiri an yi maganar karatun alkur'ani an yi maganar addu'a ka kamar ya gama maganar sallah kuma sai ya dawo da wannan imam malik abin da yake so ya kata ya gaya ya nuna mana shi ne yadda aka hana sallah a wannan lokacin to ba a hana karatun alkur'ani ba don sallah aka ce ba hana zikiri ba ba hana addu'a ba su duk ana iya yin su su hadisan da suka zo sallah suka yi magana to amma sujada ta tilawa ta alkur'ani to shi ita wannan a wurin imam malik matsayin sallah take haka ita ba ta shiga cikin abin da aka hana da haka a mazhaban malikiya mutum yana karatun alkur'ani bayan la'asar ko daidai irin wannan lokacin in ya zo kan sujada ba zai yi ba saboda a wurinsa yana ba ta hukunci irin na sallani shi to sannan kamar yadda muka ce har matattu ma ba a rufewa a wannan lokacin ba kuma a yin sallar dawa so idan mutum ya rasu daidai gab da rana za ta faɗi fara sa a jinkirta sai an yi gama sallar magarba ko ya rasu daidai tsakiyar rana tana tsakiya ana so a jinkirta sai ta yi ne. ko daidai lokacin da rana take fitowa da ana son ake a jinkirta na tsakiya ɗin nan lokacin da rana ta zo tsakiyar sama to jumhurin malamai sun tafi akan cewa banda ranar juma'a idan mutum ya zo ranar juma'a masallaci na juma'a daidai irin wannan lokacin zai iya nafila ya samu ya nafila hannun banda ranar juma'a kamar yadda imil qayyim ya kawo a zadin ma'ati قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا هاجب الشمس فأكثروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب هاجب الشمس فأكثروا الصلاة حتى تغيب إمام مالك ya karbo wannan hadisin daga Hisham ibn Urwa an abihi hisham ya karɓo wurin mahaifinsa shine urwa ɗan zubairu annahu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu idza bada yaqulu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa wannan hadisin a nan cikin ruwayan nan ta maliku hadisi ne mursal imam malik ya karɓo daga urwa ya karbo daga hisham Afwan, hisham ibn urwa ko sai ya ce an abihi shi kuma ya karbo daga wurin babansa waye baban shi ne urwa ɗan zubairu to shi urwa ɗan zubairu tabi'i ne babansa zubairu ibn awam shi ne sahabi kaga tabi'i ne yanzu sai yake ce mana ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma manzon Allah yana cewa to ina ga manzon Allah kaga bai gan shi ba kenan wannan ke nuna wani ya gaya mashi to da bai gaya mana wanda ya gaya mashi ba sai mu ce ya zama ne ya zama mursa haka ne amma imamul bukhari da imam muslim sun sadar da wannan hadisin sun sadar da wannan hadisin isham an abihi ƙala haddasani ibn umar a ruwayar bukhari kenan baban nasa shi urwa dan zubairu a ruwayar bukhari da musulun ta wannan hadisin ya ce abdullahi Dan umar ya bani labari shi kuma ya jiyo daga manzan allah kun ga isnadin muwaɗa bai inganta ba amma matanin hadisin ya inganta saboda mai an samu wata hanya wadda hadisin nan ya isa zuwa ga mai ba ba tare da yankewa ba manzo Allah yake cewa idza bada hajibu shams idan tsinin rana hajibu shams shine tsinin rana kanta din nan da yake fara fitowa ban sani ba in ka taba ganin rana da take fitowa to kan ke fara fitowa za ga ya fito dan tsini dan tsinin kan rana din ba ka za ga yana fitowa yana fitowa yana fitowa to manzo Allah ce da kun ga wannan kan lati ya fara fitowa fa salata a jinkirtar da sallah in za ka yi sallah a wannan lokacin to ka dakatar da sallah hatta ta buruza har sai rana ta gama fitowa ta fito abinda ake ce mata rubuz ta tartafa'u bihi ta fito har ta fara dagowa to sannan sai yin sallah za ka yi sai ka sallah wai za ga bahajibu shams ba a kiru salata hatta ta ba haka idan tsinin rana ya fara shiga ya fara shiga ai kawai za a ga tsinin ya ɓace idan ya fara shiga kenan to yana shiga yana shiga to a dakatar da sallah har sai ta gama ɓacewa gaba ɗaya mun fahimta ita rana ina take shiga in ta faɗi na wani wuri ne suke shiga kowa ne sani <laughs> na kamar tana fitowa daga wani wuri ta shiga wani wuri ne wa yi bayani malam musa <laughs> malawa jo eh hmm. inda kwakwalwa ce hmm. ita ma duniya lokacin da wata ta hmm. shi da sai mu rana ta eh. rana ce ta duniya ce ta zaga misali yanzu wannan tebul eh. waɗanda kamar malam sulaiman yana amma hmm. da lafiya haka ne juya haka to ni duniya ce eh. yanzu malam sulaiman shi a bayyana bai ganka ba eh to shi ne to na to to to a hadisi da geografiya ko shi a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna cewa rana fitowa take daga wani domin har yake faɗar cewa ranar da za ta fito daga yamma ko ta yi gabas da fadi a in ta fito ba zuwa za ta faɗi gabas ba tsakiya za ta zo sai kuma ta koma ta yi nomar faɗuwarta to koma wannan da za ta yi in ta shiga kuma shi ne zai kulle ƙofar tuba sai manzala ce idan ta shiga za a kulle ƙofar tuba to wannan kullewa da za a yi ma ƙofar tuba ta inda rana ta buɗe duk wanda ke duniya a lokacin sai ya ji ƙarai mun gane me nake son in ce kaga abinda wannan hadisin ya ce ko to shi kullum musulunci bai clash da ilimi ba a clash da ilimi malam abubakar kuma Allah ya ji sa akwai malam halilu musa na je kun san shi nan ka ne yake lokacin da ya samu admission geography AVU zai digiri sai je kai malam admission letter ce to malam gashi ya samu admission amma dai gaskiya wannan ilimin ni yana ganin lokacin yana matashi shi yana ganin wannan ilimin kayarci ne sai malam abokan ya ce a'a ba kayarci ba ne ilimi ne kuma ilimin ma zai amfani addini haka ku je ku yi wannan ilimin za ku yi ba addini aiki ce tun da malam ne ba zai gardawa ba sai amma dai su suna ganin kamar a zo a ce duniya guda tara ce kai kada cin kwallo suna a ce obi ne da yana juya duk suna kallon kawai ne kamar dai ba ne ba ne ba to dai zo ya fara wannan karatun hankali kuma sai ya dinga gane cewa ai abubuwan nan ma da ake faɗa a geography din sai ga ai musulunci ma haka yake cewa wannan ilimin da shi ne malam ya yi amfani ya zo yana fitar da lokacin sallah haka tsina yana cikin malaman da suka fara wannan aikin da fitar da lokacin sallah wanda in kai karatu wurinsa ya koya maka yadda ake fitar da lokacin sallah a yadda malaman fikiyu suka yi bayani da kuma yadda shi wannan ilimin da shi ya koya mai yake amfani da shi wajen fitar da lokacin sallah to za ka kana samun lokacin sallah da yawan malamai aka tsina sun fahimci yadda ake gane lokacin sallah ta hannun wannan mutum to yanzu an ce duniya ce ke juyawa ko ga misalin da aka bada ko sai aka ce amma kuma akwai inda take fitowa ita rane inda take fitowa wannan bai nuna cewa an samu cin karo saboda shi ilimin ai advancing yake yi yana ji yanzu kamar duniyar ma an ce ba ta kai tara ba ko duniyar ma yanzu an ce ba ta kai tara ba da eh, ilimi yanzu ai da ga nayan sola ake cewa yauwa yanzu kwanan nan sai aka gano ashe ba tara ba ce ba guda ɗaya ce kun ga ilimin me yake karuwa yake to in ka ji irin wannan ba clash bane ba abinda zaka ce to wata rana ilimin zai gano tana da kowa kun bayyana abinda nake ne shine ba za ka ce a ƙarya ne ba nan ga abinda wannan Allah ya ce su ma ne wata rana za a discoverin haka Allah ya samu dace to waɗannan lokutan ba a yin sallah cikin su kuma kamar yadda malam ya ce yanzu nan kana ƙasa rana za ta faɗi amma ina tafiya za ta kama ka hau jirgi kana tafiya jirgi sai ga rana sai ganta ita ba ta haɗu ba a can saba <laughs> to haka abin yake

a tuwa ba ya kai shi a ai dama ba a ce aje ba a inye dai sun eh, inda ya samu nan zai kalla ya sallah inda ya samu nan zai kalla ya sallah hmm. a ai kaga akwai waɗansu isharat wanda malamai suka yi yanzu kamar za ga wani hukuncin malamai sun kawo shi sai a zo ana cewa to ai wannan abin ya za a iya faru misali yanzu sai malaman fikiyu suka ce idan mutum ya samu kan shi wurin da ba ruwa ba ƙasa kuma lokacin sallaye ya zai yi taimaba ya za a yi ya zai yi shi ba ruwa balle ya alwallah ba ƙasa balle ya taimaba. to ina ne mutum zai samu kan shi inda ba ruwa ba ƙasa haka sai a ce wata duniya ko <laughs> eh, eh, eh, akwai ruwa shi jirgin sama akwai ruwa ah mu yanzu magana alwala ake tukar <laughs> kaga zai alwala akwai ruwa kafin sallah ne su abinda suka yanzu ba a zo wajen sallah ba mutum ne ya samu kanshi a wurin da ba ruwa babu ƙasa kuma yana son yi sallah ita kawo sallah da ɗayan abu biya ke yin ta ko dai kai alwala na akwai ruwa ko kuma ba ruwa kai teyawa teyawan nan kuma da ƙasa ake yi to shi duka biyun babu ba kayan a zo wannan hukuncin a gano ina ne wurin a'a ina ne wurin sama wace sama yi ai sama bi zai kai ka ai islaki abinda zai kai ka akwai ruwa tare da shi ku kun gane abinda nake ni to kaga wannan wani hukunci ne malamai suka yi wanda kila a lokacin ba ma irin wannan wurin amma saboda hikima ta malamai da kuma firasa sai suke wannan hukunci kila idan gaba ana iya samun irin wannan wurin amma kuma sai suke fatawa wani malamin magana hudu malamai suke ko a cikin mazhabin maliki in mutum ya samu kanshi inda ba ruwa ba ƙasa wasu malamai suka ce ya salla haka baya ba ruwa ba ƙasa ba zai bari salla lokacin ta ya wuce bai salla haka nan kawai shi kenan ta yi waɗansu suka ce ya bar sallan nan sai ya samu ruwa ko ƙasa sai yi wasu suka ce ba zai yi sallah ba don allah ce la yi kallifin lahun nafsan illa wasu da aka ba sallah a kan shi a wannan lokacin kuma ko ya samu ruwan ko ya samu asar inda lokacin sallar ne ya wuce ba ramuwa mun gane to kaga ire-iren waɗannan hukunce-hukuncin suna nan da yawa wai mutum ne kan shi guda hudu in ya zo alwallawa ne zai shawa <laughs> to kai na ka taɓa ganin mai kai hudu eh. <laughs> amma malamai sai suka yi fatawa cewa inda za a samu mutum mai kai hudu in ya zo wajen alwallawa ne zai shawa eh. <laughs> yau daidai da tsakiya a yi ba sai da sauran zige yabo balle a san wanne ne da tsakiya ai nan mutum biyu ne su kaga ai wannan mutum ɗaya ne wai wai wai yana da kai hudu ya zai yi akwai irin waɗannan hukunce-hukuncen wanda malamai suke yi to amma kamar irin wannan kamar yanzu yadda malamin turishi an je sama ya za a yi sallah wannan dole malamai almu'asiruna su za su zauna sai a ce musu ka yanzu ilimi ya kai fa ana ɗaukar mutane ana kaiwa sama to idan aka samu wani musulmi ya je saman nan ya za a yi sallah ina ji cikin mutanen da suka fara zuwa sama neil armstrong ko to ina ji shi ne musulunta ko ba shi ba ne ba shi ne musulunta saboda a sama ɗin sai ya ji kiran sallah to kiran sallah na aka ce wa yi shi rai eh? to wa ya sani shi da ya ji kiran sallah abinda kawai faru shi ne da ya ji wannan samun ɗin a sama to bayan ya sauko ya zama celebrity ya ta yawo duniya kasashen duniya ana nuna shi ana ga wanda ya je cikin wata to ya zo egypt kawai sai ya ji kiran sallah a masallaci sai ce me wannan ake aka ce mai kiran sallah ne ce me kiran sallah aka ce musulmi ne suke yin announcement cewa lokacin sallah sai ce to a da sir sound din da ya ji a sama kenan ya ce aka yi hauka ce ba gaba hmm. to kaga yanzu nan sai malamai suke cewa to me ke faruwa yanzu waye wannan kiran sallan na mala'iku ne mala'ika dai ba a jin maganar shi eh to sai suka ce amma dama ai sounds ai sama yake yi to akwai yiwuwar kiran sallan nan duniya ne ya yi sama shi kuma ya ji ko Allah ya bashi dama ya ji duba abinda manzo Allah ya faɗa a hadisi yace ba wani mai kiran sallah da zai kiran sallah duk wanda ya ji wannan sautin kaga wannan da yake na sautin yakan tafi nesa face sai wannan ladanin ya samu abun da to suka ce kiran sallan nan duniya ne sautin din ya sama har shi wannan mutumin ya ji shi a can amma hasashe ne ba lalle ne ya zama haka ba wannan su suka ce Allah kaɗai ya sani dai kamar shi wannan mutum ne Allah yana son ya shirya da shi ne sai aka yi masa izina da wannan abu to Allahu alam to abin da nake so in ce a nan ka ga malamai na zamani tunda yanzu wannan wani abu ne wanda shekaru ɗari biyar da suka wuce ba babu shi a duniya amma yanzu ya zo musulunci ba zai zama ya yi shiru ba ko a ce musulunci ya zama ba ƙauyen addini shi ya kasa yin fatawa a wannan wurin a dole malamai za a zauna sa su kalli na soshi da dama kuma za su iya fitar da hukunci a kai sai a ce to ga fatawar da za a yi da can ai ba jirgin sama ɗin ko amma da jirgi ya zo ne fatawar malaman fiƙihu? idan mutum ya hau saman ɗakin ba zai sallah kuma wanda ya taɓa ganin karanta fatoyi mutum ya hau saman inda mutum zai hau saman tsoron ka'aba zai iya sallah a sama a eh, saman dakin <laughs> <laughs> eh? <laughs> na? ya ce eh? ne kalla yau ta ina zai kallo shi na? a ciki daban sama domin cikin ma in ba don akwai nasi ba abu za ka yi manzo Allah ya shiga ciki aka ce mai sallaye eh. a shi na ciki a yakan da ɗakin ko? sau da yakan da bangon ɗakin eh to wanda ke sama shi idan yake kallon a'a kana saman daki ka sauko bana ka ce fa'ala da wato. wannan ka sauko bana ka gare ba kalle a a'a ni ya kai ka sama kai dai ba cewa aka yi lazim ba ne maka hau saman nan to jirgi da kuke gane shi da kuke ganin jirgi wanda ya salla a jirgi malamai suka ce kamar ya yi salla a ƙasa ne a ƙasa ne saboda ai jirgin da yake a can sama me ke rike da shi gravity ne ko gravity nan kuma yana da connection da ƙasa to suka ce wannan gravity din da yake da ƙasa ya tafi ya tafi yake da jirgi wannan da ya jona shi to daidai yake da yayi sallah akan doron ƙasa yau akwai relationship ne abin da malamai suka ce na haka sai suka ce ya halatta yi sallah a saman jirgi saboda jirgin manne yake da na ƙasa Eh, <laughs> yauwa ƙasa za ta dawo saboda gravity ɗin to haka za a ga malamai irin waɗannan fatuwan suna nan in aka tado da ita malamai ne za su zauna manyan malamai na duniya wani lokaci ma sai an kirawo ɓangaren waɗanda abin ya shafa masu ilimin abin su zo su yi bayanin abin a ilmanci in suka yi bayanin a ilmance su kuma daga nan sai malamai su dora fatoyinsu mun gane irin su kaga ganzu dai recently abubuwa fatoyin da ke bukatar abin ga irin su cryptocurrency din nan da sauransu da akwai fatoyin malamai a kai shi sa wannan abin da ya fito na kwanan nan ina masu an ce ma wani ya fashe ko <laughs> <laughs> to yanzu kudin kare za a cike da <laughs> to kaga dai irin waɗannan abubuwan suna buƙatar malamai su zauna su yi musu fata saboda kar abin musulmi ya dinga yi to kawai matsalar shi ne wani lokacin da dai dama shi a ilimi na musulunci dama ana samun sabani tsakanin malamai to za ka iya ganin wajen fito fitoyin an yi sabani Yasa lokacin da ake ta mani din nan ga malamai wani ya ce ya halatta wani ya ce bai halatta ba to za a iya samun wannan amma dai duk abu in ya fito to za a ga musulunci yana da ta cewa akan wannan abu ba wani abu wanda zai fito sabo a ce wai wai musulunci bai da abin gaɗin shi to yanzu shi wanda zai sallah a jirgi ina zai kalla na ko ina zai kalla da wani dalili zai kalli ko ina akwai dalili to yanzu nan ne za ka kawo fa'ina ma tuwallu samma waje hulla ne da ya kalla ana yana nan hmm. yau ce ina san jihar ai ba a san ba inda ake ba yanzu go shi ba <laughs> sai inda ake shi wanda ya je irin wannan wurin <laughs> muna cikin jirgi kawai za a ce muku tsakaninku da ƙasa yanzu 30,000 meters to wani yana zaune kusa da ni sai ya ɗan leƙa da taga ya gado ne abin ya gado wasu ya ce ma wa'ina muke da ce <laughs> da ce wata ce da za ka ce ai wata ce za ka ce ina gigi in ce a yanzu muka wuri ga rago to amma kai da baka san inda ake cikin nan ba ya za a ce ba a ina ake na ce mai nan kawai allah kaɗai san inda muke to shi wanda yake sama in zai yi sallah ko ina zai kalla saboda fa'ina ma tuwallu musamman wajhullah amma wanda zai zo ya hau saman ɗakin ka'aba shi wannan ba za ka ce fa'a da ba tuwallo ka samu saboda ya sauko ya ka abin da zai iya kallanta to Allah ta mu dace qala wa haddathani an malik an alai ibn abd alrahman qala dakhalna ala anas ibn malikin ba'da az-zuhur wa asara, yusalli ma asra falamma faraga min salati zakarna ta as-salati aw zakaraha fa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatin munafiqin tilka salatul munafiqin tilka salatul munafiqin yajlisu ahaduhum hatta idha isfarrati shams wa kana bayna qarnay shaytanin aw ala qarni shaytani kama fana qara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan Imam Malik ibn Anas ya karɓo wannan hadisin daga Ala'u ibn Abdurrahman Ala'u ce da khalna ala Anas ibn Malik wata rana mun shiga wurin Anas dan Malik da zuhuri mun shiga bayan sallah azhar ai da ma ha. bayan mun yi sallar asar suka shiga a ruwayar imamu muslim ya nuna sun shiga wurin alas ne a gidansa a basara lokacin shi alas ya koma basara kuma sun shiga ne hinan sarrafa minar zuhuri bayan sun ga musalla a zahar wadaruhu bijan bil masjid gidan shi kuma yana gefen masallaci sun gama sallah a masallaci sallah a zai suka shiga gidan anas mun gane to a ruwayar muslim a ruwayar imam muslim shi alawa ya ce suna shiga gidan anas ɗan malikin nan sai ya ce a sallaitu mu la'asar kun yi sallar la'asar kunna da sai muka ce inna man sarafna a saa min az-zuhr a yanzu muka zama sallar a zahar. wa qama yusalli al-asra wa qumna fa sallaina to anan ruwayar imam malik yace sun shiga wurin Anas bayan sallar azhar wa qama yusalli al-asra suna shiga sai ya tashi ya kabbar sallar la'asar, asr shi Anas din malik falamma faraga min salatihi lokacin da ya gama sallar shi ta la'asar zakar zakarna ta'jilas salati sai suka ambata mashi cewa ya yi wannan sallar la'asar da wuri yan sai gama sallar azhar shi kuma sun shigo ya kabbar sallar la'asar ce wannan sallar ta yi an yi ta da wuri an gaggauta ta au zakaraha ko ko shi ne da kansa yake gaya musu ya ji ya gaggauta ta faƙali sai ya ce musu abinda ya sa ne sallar haka sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kuli na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina yace sallar irin waccan sallar munafikai ce sallar munafikai ce sallar munafikai ce har sau uku wacce ce sallar munafikai sai ce yajlisu ahaduhu dayansu zai yi zaune ya ƙin sallar da asar hatta idan farrati shamsu har sai rana ta fara ja tana shirin faduwa wa karin bai da karnai shaidani lokacin tana tsakanin kahonni guda biyu na shaidan kamar da muka bayani a bayana kafewa in za ta shiga aw ala karni shaidan ko kuma tana kan kahon shaidan wayannan shi alis yana ce musu sallan munafikai sallan munafikai su ne wanda ba su yin sallan la'asar da wuri sai lokacin rana ta fara yin ja za ta faɗi tana tsakanin ƙawannin shaidan kama sai ga mutum ya tashi fana ƙara arba'an sai dungura raka a hudu la kurun laha fiha illa qalilan bai ambatan Allah da yawa sai dan kaɗan ya sauri sai ya gama wannan sallar munafikai ce wai shi ana sunan yana kokarin ya kauce ma irin wannan lokaci shi ya ya sai yake yin sallar la'asar ɗin shi da wuri mun fahimta to malin sha'in da ne. cewa karnin shaidan rana tana tsakanin awanni biyu na shaidan idan ba a yin nafila a wannan lokacin قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ما مالك يا كربو daga Nafi Nafi ya karɓo daga Abdullah ibn Umar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya taharra ahdukum kada ɗayanku ya kirdadi yin sallah wa yusalli inda dulu shams sai sallah lokacin da rana take fitowa wala inda gurubiha ko kuma lokacin da rana take faduwa kada mutum ya tagitin waɗannan lokutan guda biyu ya ce zai yi sallah a wannan lokacin saboda an hana yin sallah a ciki قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga Muhammad ibn Yahya ibn Habban an al-Arash shi kuma ya karɓo wannan hadisin daga arash an abi huraira ta ya karɓo daga abu huraira cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ha'anis salati ba'ad al-asr manzo Allah ya hana sallar la'asar bayan sallar la'asar hatta ta garuba shams har sai rana ta faɗi har sai rana ta faɗi so kaga nan da an yi sallar la'asar har sai rana ta faɗi an hana sallah to idan an tuwo cikin lokacin da kuma akwai daidai lokacin da rana take shigewa shi ma wannan akwai nassi na shi mai zaman kanshi mun gane kaga hanin ya zama guda biyu kenan to wannan hanin shi ma wasu malamai suna ganin na haramci ne waɗansu suna ganin na karhanci ne wa an salati ba'da subhi haka an hana sallah bayan sallar asuba hatta ta dubi a shamsu har sai rana ta fito murtafi'atan ta dago to kaga shi ma wannan bayan sallar asuba har sai rana ta dago idan mutum ya zo ya salla asuba a jam'i to yana sallama wannan sallar asuba din to an hana sallar nafila har sai rana ta fito mun gane sannan daga lokacin da rana take fara fitowa zuwa ta ƙara fitowa ta ɗago shi ba an hana sallah kaga in ka hada wannan lokutan guda biyu da waɗancan sun zama na sun zama lokuta biyar wannan su ne lokutan da ba a sallah mun yi bayani can baya shi imam malik yana ganin sallar nafila kowace iri ce ba a yi ana shi ya sanya a mazhaban malikiya idan mutum bai samu raka'atayil fajr ba to ba zai rama ta ba bayan neman ya gama sallah sai ya haƙuri har sai rana ta fito mun gane amma abin da ya zo a sunna ana iya rama ta tunda manzon Allah ya ga wani ya rama bai hana shi ba zaka ka su shafi'iya suna kallon duk sallah mai sababi ana iya ta har a waɗannan lokuta ne وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تهروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويضربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاه imam malik ya karbo daga abdurrahman daga abdullahi ibn dinar shi kuma ya karbo daga malaminsa abdullahi dan umar anna umar ibn khattab cewa sai na umar dan khattabi kana ya kulu yana cewa la taharrau bi salatikum ulu ash-shams kar ku sanya sallar ku daidai lokacin da rana take fitowa ka kirdadi yin sallah a wannan lokacin wala guruguha ko kuma lokacin da rana take faduwa kar ku yi haka yace dalili fa inna shaytan yaklu qarnahu ma aqlu ash-shams shaytan yana fitar da kawansa tare da rana a lokacin da take fitowa wa yagrubani ma gurubiha yana fakar da su ko ya boye su ko ya batar da su lokacin da ita ma rana take faduwa wa kana yadrubu an-nasa ala tilka as sai na umar ya kasance yana dukan mutane akan wannan sallar idan ya ga mutum yana sallar na nafila bayan la'asar sai na umar yana dukansa a abdullana abbas ma ya kan yi haka yana cewa kuntu na nas ma umar ina dukan mutane tare da umar wani lokaci ala raka'ataini ba'da al-asr in mun kama suna sallah raka'a biyu bayan al a ga yana ba a yi amma a wurin imamun shafi in sallah mai sababi ce ana iya mutum ne ya shigo masallaci bayan la'asar sai saboda biyan sababin ya shigo masallaci amma haka nan mutum ya ce ba zai tashi ya lafila to shi ne ba zai yi ba ƙala wa haddasa an malikin an ibini shahabin an sa'ib ibn yazid annahu ra'a umar ibn khattabi yadribu al-munkadiri isalati ba ba'da al imam malik ya karɓo wannan hadisin daga ibn Shahaf. an sa'ib ibn yazid shi kuma ya karbo daga sa'ib ibn yazida annahu ra'a umar yace ya ga yana umar ibn khattabi dan khattab yadribul munkadir yana dukar wani mutum da ake cewa munkadari shine munkadari ibn muhammad ibn munkadari al-qurashi ya gaishe yana dukan shi fi salati ba'd al-asr saboda yayi sallah bayan sallar al-asr sai ya duke shi a ruwaya abdurrazzaq daga zaid ibn khalid yana cewa anna umar ra'ahu wa huwa khalifatu na umar wata rana ya ganshi a lokacin sai na umar yana yana khalifa ya ganshi yana sallah bayan sallar asar fa raba sai ya doke shi wa munkadiri a tabi'i tabi'i tabi'i saboda ya kai shekara ta 80 ina da su so yana dukan shi bayan sallar to kaga sai na umar wani lokaci yakan yi haka Yadda wannan aikin sai na umar ne wanda Allah bai taɓa dukan kowa a kan wannan ba to kaga shi a wurin sahanin nan na haramci Allah ya shirya da mu alaikum salam na na a'a yana nuna mana cewa shi ana tsammani kasan sahabbai suna da zurfafawa ko suna da ƙoƙarin ɗabbaka duk abin da suka ji manzan Allah ya faɗa. Manzan Allah ne ya ce, Sallan munafukai su ne ma sallar da asar sai rana ta yi ja za ta faɗi. To shi don gudun wannan sai yake gaggauta sallah a zahar ɗin shi la'asar ɗin shi kai don katta shiga wancan to abinda za ka iya fahimta daga nan ala'u ya ce mana a ruwayar imam musulun ga gidan anas ga masallaci kuma su daga masallacin nan suka fito an gama sallar azhar sun shiga gidan anas da suka iske zai sallah azhar kaga wala Allah ta ce iya yiwuwa wannan fahimtar tashi ta saba ma hatta masallacin da yake ya sa yake sallah mai don ba don haka wani zai hana fita je masallaci ka fahimta wannan bai muna a gaggauta sallah la'asar da an gaba sallah a zahar domin manzan Allah a hadisi ya shi ya ba da lokutan sallar lokacin sallah la'asar akwai lokacinta na shigowa akwai lokacinta na fita yin ta irin wannan lokacin shi ya fi zama daidai su sahabbai galibi suka ɗauko irin waɗannan fahimtocin to ana bar musu sai a bar su da fahimtar su tsakaninsu da mahalicinsu su wannan bai nuna cewa a jinkirta sallah al'asar ba zai zama hujja ba su galibi waɗansu masallatai abinda ke ja musu wannan rashin fahimtar lokutan sallah din yadda manzon Allah ya karantar da su amma mutum su can baya ko <clears throat> wani lokaci sallah azhar take shigowa na wani ɗakin da ɗan kariya malam wani haka lokaci ya lokaci daidai tsawonka in rana ta gota ta yi zawali a azahar muke magana azahar ya yi a azahar muke magana idan rana ta yi zawali ne ne eh ta wuce tsakiyar sama to kai kana nan najeriya daga ƙasa da za a gane rana ta zo tsakiya a tagota inuwaka ina kai ka samu wannan bayani ha? ana amfani da hmm.

malam suleiman ana samun shi ne a lokacin istiwa'i rana a lokacin istiwa'i kuma lokaci da ake cewa lokacin istiwa'i shi ne lokacin da dare da yini suka raba awa 24 dare yana yin awa 12 rana tana awa 12 wanda in ka tsaya a tsaye cak to lokacin da ta tsarki sama za a ga inuwarka zero za a inuwar inuwarka ba a ga kome to idan a irin wannan lokacin ne da kaga inuwa ta sabka ta ci gaba da tafiya to rana ta yi zawali kenan idan ba irin wannan lokacin bane ba lalle ka samu haka sai idan a makka ne su a makka makka kowane lokaci haka suke saboda makka yace tsakiyar duniya to amma sauran garuruwa ana iya samun wannan dan sabani to akwai abin da nake so in fito da shi a lokacin sallah azhar mene ne zawali in rana ta yi zawali da gaba su koma yamma eh to ai kai ya za ka gane yanzu ta koma yamma din shi abin da muke son mu gane na sai ne a kai da azu ke cewa tana biyuwa ta tsawon lokaci wani lokaci ta biyu tana idan idan wato abin da ke faruwa mu ɗauki wannan abu mu kafe shi a ƙasa idan rana ta fito daga nan in rana ta fito daga gabas inuwar abubuwa raguwa take ko ƙaruwa suke na? Hmm. idan rana ta fito daga gabas tana tuhowa tana tuhowa ai abubuwa za su ba da inuwa ko? inuwa raguwa take a wani lokacin ko karuwa za a ga komi ino shi na raguwa to misali sai ka zo ka kafa wannan abin a ƙasa ai zai ba da inuwa ko? to za a ga ino shi tana ta raguwa tana ta raguwa tana ta raguwa idan lokacin istiwa'i ne malam suleiman sai ta shige cikin shi za ga ta ƙare inuwar ta ƙare idan lokacin istiwa'i ne ba inuwa gaba ɗaya a lokacin komi bai da inuwa lokacin saboda inuwar komi ta shige cikin shi to yanzu da inuwa ta fito ta ci gaba da tafiya wanda yana wani cewa rana ta ci gaba da tafiya kenan rana ta yi zawari to amma idan ba lokacin istiwa'i ba ne ba ba lalle ne inuwan nan ta rage ba inuwan nan dai za ta ragu amma ba za a ce babu ita gaba ɗaya ba to ɗan eh, inuwan nan da ta rage ɗan eh, inuwan nan da ta rage ita ce suke ce ma zillu nisfin nahar <clears throat> mun gane so yanzu idan kana monitorin tana raguwa tana raguwa sai ga ta tsaya cak ta daina raguwa ta yi tsaye cak to yanzu ne yana maka rana ta iso tsakiyar sama to da rana ta inuwa ta daina rukuwa kun fahimta to yanzu da kaga inuwan nan ta ci gaba da karuwa to ne na wana maka rana ta yi ne. to lokacin azhar ya shigo kenan to yanzu wannan ɗan inuwa wanda ta rage ko kuna fahimta ta ita ce muka ce mata ne zilla nisfin nahar to wannan takin nata yanzu malam kabir da yake cewa da asar inuwar komai ta daidai da tsawon shi a shi ne shigowar la'asar ko to amma plus wannan inuwar ta ne. kun fahimta kun gane karatun sai ka hada da wannan inuwa ta zilli nisfin nahar to plus tsawonka to shi ne lokacin la'asar to wannan masu yin sallar la'asar da wani su ba sa haɗawa da wannan inuwa ta zilli nisfin nahar sai su auna tsawonsu kawai to da sun auna tsawonsu karfe uku wani lokaci ko wani abu kamar haka sai ga la'asar zai to sai ga sai sallar la'asar wannan lokaci kun gane to amma idan za ka haɗa da wannan inuwa ta nisfin Eh, ta zilli nisfin nahar da tsawonka to za a ga lokacin da asar ya yi daidai lokacin da ake kira mun gane matsala misali da ka aji wannan abin ai da ma inuwar takawa ake da kafa sai ka taka inuwar ka inuwar wannan abin daidai lokacin da rana ta tsakiyar sama sai ka samu taki biyu yanzu taki biyun nan shi ne za ka haɗa da tsawonka na inuwarka to sai ya baka lokacin sallar la'asar tsawonka yi kuma taki nawa ne shida ko nawa galibi tsawon mutane taki bakwai ne ko da na kafafuwansa yanzu kai tsawonka mu ɗauka taki bakwai ne nan ka samu taki biyu to kaga da taki tara za ka samu sai inuwa ka ta kai taki tara to ya za a kai ka aure inuwa ka ta kai taki tara na? ban gane bakin ba a yau kai ya za a ka zo ke bakin kuma koma ka tafi eh? <laughs> yawa <laughs> wani zai ba bakin <laughs> ba ne za ke ba mun ke za ka yi tuwa da ka taho za ne ha ah, ai bai tsawa daidai ba da dutsen da yauwa shi ne dama ai nike cewa wani za ka samu sai ya tsaya sai ya je maka alama to sai ka tako kai kuma da ka samu taki tara zuwa daidai inda aka auna ɗin lokacin da asar ya shuka mun gane to haka ake haka ake fidda wannan lokuta yanzu kaga ya za ka gane ma rana ta zo tsakiya balle haka san an hana farilla an hana nafila ko wani abu ka baka waye gane to galibi su masu yin sallar asar da wannan wannan abin shi ke ja musu kawai suna auna tsawon su ne a matsayin lokacin sallar asar yayi yau ba sa sanya ita wacce inuwa ta eh, wannan zillu nisfin har. to Allah ya samu dace to wannan kitab din ya kare al qur'an ko idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fara karatu a kitabin jana'is, insha Allah littafin da zai magana akan janaza a kira sallah الله الله أكبر الله أكبر za mu dakata idan allah ya kai mu sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda da muka faɗa na daidai muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ladai inda muka yi kuskure kuma muna roƙon allah ta'ala ya mana afuwa ya yafe mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya kuma ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki musamman abin da ya shafi yanayi na tsaro mu ƙara yin addu'a mu roƙi Allah ta'ala ya yaye mana ya kuma fitar da mu daga wannan hali na zubar jini da kashe mutane da satarsu Allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar mu da sauran jihohi na musulmai ba don halayenmu ba sai don rahamaka da kuma tausanka. abubuwan da suke faruwa a garuruwa da ƙauyuka wanda suke da iyaka da daji a jihar katsina sauran jihohi na makwabta a ko abubuwa ne masu ban takaici kullum al'amarin nan kamar sabo yake koma kashe mutane da ɗaukar su a shiga daji da su a ce sai an biya kudin fansa wani lokaci ma a biya kudin fansa kuma a kashe wanda aka biya kudin fansa a madadinsa kullum labarin da ke fitowa nan, tun daga yankin karamar hukumar jibiya ka tafi ba tsari ka fada kurfi dutsen ma safana dan musa kankara wani gefe na malumfashi kafur bakori funtuwa mai sabuwa faskari duk kusan kullum labari ke da haka mai mita addu'a ‘yan uwa musulmai Allah kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashe Allah ka tsare mutuncin musulmai a duk inda suke ka kare jinanansu ka kare dukiyoyinsu ka kare mutuncinsu waɗannan miyagun mutane masu kashe mutane da satar mutane Allah ka yi mana maganinsu da wani mugun nufinsu ya Allah ka juyar da shi ka maida shi kan kansa ya cutar da su ya Allah Allah ka amintar da musulmi ga baki ɗaya daga sharrinsu da kuma cutarwarsu bayan Allah wanda ban san hawa ban san sabka ba wanda aka kashe ko ake kashe su Allah muna roƙonka ka ji kansu ka gafarta musu ka karɓe su a matsayin shahidai waɗanda aka raunata kuma Allah ka ba su lafiya waɗanda aka kama kuma Allah ka maido da su zuwa ga ahalinsu cikin aminci Allah ka tsare su a duk inda suke ka amintar da su sannan a ƙarshe akwai sarkin gobir wanda duk mun san abin da ya faru da shi wanda abin har ya kai ga kisan shi to mu roƙi Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin shahidi abinda ya bari da ya'ya da ya'ya da shikoki da makamantansu kuma Allah ya ba su haƙuri da dangana da wannan jarabawa Allah ya ba su lada haƙuri sannan wannan kuma yana ƙara nuna mana yadda wannan abu kullum yake ƙara tabarbarewa da talakawa ake kama yanzu abin ya kai ga an fara kama sarakuna ta ganin gaba ba a san iya inda abin zai tsaya ba in ya ci gaba kuma abin ta takaici daban tausayi wanda su wannan 'yan ta'addan mutane ne yadda ka san dabbobi haka suke dattijan mutum mutumin da ya kai shekara saba'in da wani abu kama shi kana azabtar da shi kawai saboda kuɗi wannan ba daidai ba ne ba da haka muna roƙon Allah ta'ala duk mai hannu a cikin kisan wannan mutum Allah ya fallasa su Allah ya tona musu asiri sannan abinda mutane suke fargaba na waɗansu fitintunu da za su iya biyuwa bayan muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da al'umma gabaki ɗaya daga faɗa cikin wata fitina kuma sanadiyar mutuwar shi Allah ka amintar da al'umma gabaki daya ka kare mu daga fitintunu da sharri irin wannan sannan mu ƙara addu'a dangane da halin rayuwa wanda muke ciki wanda abubuwa kullum suna ƙara tsarauta suna ƙara tsaurara suna ƙara tsanani ga mutane ita addu'a Allah ya kawo mana sauƙi ita addu'a Allah ya tausaya mana ƙara tausaya mana ya sauƙaƙa al'amuran rayuwarmu Allah ka ba mu rayuwa cikin sauƙi ka amintar da mu daga tsadar farashin kayan abinci da sauran kayakin masarufi Allah ka sabka mana da farashin su ka daidaita mana farashin su yadda za mu iya saye cikin sauƙi ya shi. Allah ka karya mana farashi musamman farashin abinci da sauran kayayyaki na masarufi don mu samu rayuwa cikin sauƙi mu iya bauta maka cikin sauƙi Allah kuma mai iko ne akan haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد